Oh. Oh. Fenster gemietet, Justin aufprall. Heute für heute. Rede nicht nochmal. Bevor wir die Beute aufteilen, müssen wir uns aufteilen, weil wir sonst auffallen. Mentalität, Vladimir Putin. Jacke von Hertha Berlin. Ich will jetzt nicht verdient mein Team. Trapita, Trapita, Ferrari. Gangbang Mosse mit Melanie. Auf Pille und Suff, ich mach Therapie. Hol den Hennessy. Ey, alles System, Horror und Fame. Baller Cocaine, alles okay. Baller mit uns, wie wir bleiben vorne stehen. Weil das, was sie leben, dann keiner versteht. Keiner versteht. Bei du Fufu, ja, red dich von Straße. Red dich von Straße. Weil du zitterst mit Kilos in Tasche. Kalasche, Schasche. Kapi, bleib Babbo. Fick die Deutsche Bahn, ich will ein Lambo. Bruder, mach nicht auf Rambo. Sonst ein Schütze aus Auto. Hier ging's zum Fame. Denkst du, dass der Bratan lügt? Ah. Ging's mir um Fame, Kolleg, wär ich jetzt bei 385? Ja. Und wenn's nicht läuft, wenn ich nix verdiene, dann fälsch ich Papiere für fette Kredite. Ah. Kreide, oh Kolleg, es geht um Kreide. Weiße Steine, große, kleine Kreide. Fahr im Siebner alleine, Beifahrerseite, ein Kilo Kreide, Kreide. Ach komm, rede nicht, du Pfeife, ich mal aus dem die Welt, Kunst auf die Welt, Kunst auf die Welt. Scheiß auf die Bank, Bunker ist selbst, Bunker ist selbst, Bunker ist selbst. Umsatz im Flex in der untersten Welt. Suchtphase wächst durch zu hartes Flex, ich hab Urheberrecht. Bei Mutter effekt du statt Mutter rennt weg. Sturm macht gecheckt, es macht Boom und Reflex. Die Kugeln sind echt, die Kugeln sind echt, die Kugeln sind echt. Es fließt Blut für Respekt, Blut für Respekt, Blut für Respekt. Kreuzberg, Babylon, Lucifer's Camp. 100 Cousins, 100% verlassen mein Netz, doch die Nummer ist fresh. Nummer ist fresh, Nummer ist fresh. Twitter Beef und lässt da rein, wie kann man so sein? Treffpunkt vereinbaren und dann nicht erscheinen. Rumschwuchteleien, Rumschwuchteleien. Alles im Schein, reden von Ghetto, aber traut sich nicht rein. Traut sich nicht rein, traut sich rein. Jeder hat einen Rücken, aber keiner hat mehr Eier. Keiner hat mehr Eier, keiner hat mehr Eier. Reden von der Straße, aber kommt vom Designer. Jeder macht auf Feiglas, Spitzen wie Weiber. Zu Hause wird gekillt, aber runter kommt keiner. Ihr versinkt so wie Treibsand. Wir ficken euer Image im Alleingang. Kreide, Rocko lecker, es geht um Kreide. Weiß weiße Steine, große, kleine Kreide. Fahr im Siebner alleine, Beifahrerseite, ein Kilo Kreide, Kreide. Achtung, rede nicht, du Pfeife, ich mal auf dem Boden und